بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا U ovom uvodu rekli smo da ćemo se vratiti na neke osnovne stvari. Od tih osnovnih stvari do kojih smo prošli put došli je da još jednom ustanovimo, odnosno potvrdimo i ponovimo koji su to šartovi šehadeta. koji su šertovi šehadete. Nakon što smo govorili općenito prošli put o tome šta znači šehadet. Pa tako, koje je značenje šehadeta? Šta znači la ilaha illallah? Pa smo rekli šta la ilaha illallah Allah negira, šta potvrđi, šta znači i tako dalje. Sad smo došli do toga kad smo objasnili šta znači, jel tako da se ibadet čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala i da je samo Allah taj koji zaslužuje da se ibadet čini i da se da je jedini Allah subhanahu wa ta'ala onaj kome se ibadet čini sa pravom. Tako, došli smo do toga da objasnimo i da spomenemo koji su to uslovi da bi šehadet šta bio ispravno. Zašto su učenjaci ispčitavali Kur'an i sunnet da bi sagledali te uslove šehadeta, da bi, za, za ispravnost šehadeta? Zbog čega je došlo do toga? Zašto su učenjaci, dakle, izdefinisali ove šrtove, ove uslove šehadeta? Zato što su se pojavili oni koji su pogrešno tumačili jest šehadet i šta je sam cilj od šehadeta. I svodili to na puko izgovaranje. Pa su onda učenjaci šta bilo prinuđeni da sjedu i da to analiziraju i dokažu šta da nije dovoljno samo izgovaranje, nego je taj izgovor, odnosno valjanost šehadeta i da bude prihvaćen priznat šehadet i da vrijedi šehadet. Što znači da vrijedi? Da bude valjan, da bude priznat, da čovjek sa tim šehadetom bude musliman, je tako? Da bi to bilo, ima učenjaci od otprilike sveli to na sedam šartova, je tako? E kad kažemo sedam tih šartova, ne misli se znači da čovjek treba da zna tih sedam šartova. Da je na pamet nabroji. Jel tako? Mm. Nego, misli se da se tih sedam šartova mora ostvariti. Jer koliko je oni ljudi koji kad bi pitao koji su šartovi šehade, to on nikad nije čuo za to. Ali je on u svom životu sve te šartove, sve te uslove šehadeta ostvario. Jel tako? Sve ih je ostvario. A koliko ima onih koji kad ga pita šartovi šehadeta, on ko pjesmicu rafal. Je tako? A krši te šartove s vremena na vrijeme. Ili često ili svaki dan. Je tako? Svatate, znači ne misli se na to. Nego se misli to su šartovi koji se moraju ostvariti ostvariti da bi se šahadet bio nabra, e, ispravan, a ne misli se da su šartovi koji se moraju na pamet naučiti ili znati na broja. Tako. Pa je prvi šart tako? Odnosno, e, ovdje prije autor spominje m, mm, riječi Vahb ibn Mnebiha e, rahmatullahi alaih kada su ga upitali zar nije la ilaha illa Allah ključ dženneta? Pitali su ga zar nije la ilaha illa Allah ključ dženneta? Zašto su ga to pitali? Zato što ima hadis, jel tako, kući je na to da je la ilaha illallah ključ dženeta i želi da dokaže da je to do dovoljno. Ako imaš la ilaha illallah, imaš ključ od dženeta, završio se. Jel tako? Pa kaže on, jest, nego šta? La ilaha illallah je ključ dženeta, ali kaže, nema ni jednog ključa da nema zubce. Jel tako? Pa ako dođeš sa ključem koji ima zubce, otvorit ćeš. A ako dođeš sa ključem, bez zubaca, nećeš otvoriti. Je tako? Nećeš otvoriti. Na što se ovdje misli na ove zubce? To su ti šartovi, to su ta dijela koja moraju se ostvariti uz, uz šehade. Pa je prvi šart koji? Ilm. Ilm. Znanje, je tako? Ilm, znanje. Kako znanje? Znanje Poznavanje pa šehadeta, značenje šehadeta. Je tako? Poznavanje šehadeta, značenje šehadeta. Šta šehadet potvrđuje, a šta negira. Je tako? A šta negira? Posebno ovo znači šta potvrđuje, šta negira. Šta negira? Da nema drugog Boga. Negira širk. Je tako? Ako negira širk, znači nije čovjek povjerovu Allaha dok ne zanevjeruje u ta guta, odnosno ne odrekne se širku. Je li tako? To odruknova, odruknova šehadeta. Dokazi za to su broj. Fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Znaj da nema drugog Boga osim Allaha. Zatim, illa men šehide bil haqi wa hum ja'lamun, osim onih koji svjedoče istinu, a oni znaju. Ovo svjedoče istinu, ovo je haq, je la ilaha illallah. Osim oni koji posvjedoče la ilaha Allah i znaju znači šta su posvjedočili, šta su priznali. Je tako? Dobro. Znači i oni znaju, odnosno svjesni su u svojoj svijesti, u svojim srcima šta su izgovorili, šta znači to la ilaha illallah. Zatim kaže uzvišeni šehid Allaha ennehu la ilaha illa huva u al melaiketu u al ilmi قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وسورة آل عمران الله سيدوشي بنيما دروغ بوغا سمنيغا كالتاكو إمالتي يوشنياتي Znači, ovdje e, wa ulul ilmi wa ulul ilmi i učenjaci oni koji imaju znanje, posjeduju znanje, znači znanje prije svega svjedoče o čemu će i odakle će početi to znanje na što se prije svega odnosi ovo znanje odnosi se na znanje o, o tom svjedočenju o tom šehadetu o tom šehadetu u sahi hadithu od Utmana radijallahu anhu da je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam men mate wa huwa ja'lamu anahu la ilaha illa Allah dakala al džanna ko umre a bude znao da nema drugog Boga osim Allaha ući u džene. I ovo je istinsko, znači suštinsko zna, znanje. Suštinsko, istinsko znanje. Zatim, brojni drugi tekstovi koji pućuju na to da je od šartova la ilaha illa bašta, ne samo da se puko izgovori, nego da se poznaje značaj. Pa ako bi nekao, neko svjedočio la ilaha illa Allah, a ne zna šta to znači, ni šta potvrđuje, ni šta negira, neće to koristiti. Neće to koristiti. Znači, neće biti, neće postati sasvim musliman, neće će mu taj šahadet vrijediti. Zašto? Zato što ne zna šta je svjedoč, šta je rekao. Drugi uslov za ispravno šehadeta je Koji? Jekin. Što znači jekin? Ubjeđenje. Čvrsto ubjeđenje koje negira svaku sumnju. Svaku sumnju. Zašto? Zato što u vjerovanju ne, ne vrijedi. Nema mjesta za sumnju. Nema mjesta za sumnju. Odmah to ne znači više ubjeđenje i vjerovanje. Jel tako? Nego je to samo kuku mišljenje. Zato Allah s.a. kad govori o mušicima, šta im kaže? ha? da oni samo in hum illa yadhunnu oni samo oni samo pretpostavljaju oni samo pretpostavljaju Allah subhanahu wa ta'ala to naziva pretpostavkama kad znači ovu e, vjerovanje mora biti čvrsto ubjeđenje mora biti čvrsto ubjeđenje nema ni malo prostora za za bilo kakvu za bilo kakvu sumnju to jest da onaj koji izgovori taj šehadet izgovori sa čvrstim jekinom i odlučnošću, jer znači u vjerovanju nije dovoljno samo puko znanje bez čvrstog ubjeđe, ubjeđenja. Mora biti znanje koje je zasnovano na čvrstom ubjeđenju. Dok kad su u pitanju fikski propisi, na primjer, ovo je pitanje vjerovanja, tako? A ako su u pitanju fikski propisi, mora biti sve zasnovano na na jekinu. Ne mora. Čak što više, većina šarijata i šarijatskih propisa nisu za nisu zasnovali na jekinu, nego na prevladavajuće mišljenje. Svata. Ali ovdje se radi o šehadetu, iznašenju šehadeta i ovdje nema mjesta za van niti prevladavajuće mišljenje. Nego ovdje mora biti jekin. Svata. Svata. Zato Allah subhanahu wa ta'ala spominje mu'mine u značenju potpunog imana, jel tako? Imana i šart od, od, od šartova za postojanje tog imana je da nema nakon tog šehadeta nikakvog nikakvog domljenja niti sumnje innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu Mu'mini su samo oni koji povjeruju Allaha i njegovog poslanika, a zatim ne sumnjaju. Vajahedu, a ako ne sumnjaju, šta će se onda desiti? Vajahedu, vajahedu bi amualim u husni fi sebihillah. Pa ovo što ovi neki kažu da vjeruju Allaha, subhanahu wa ta'ala, njegovog vjerovjesnika, a zatim nema ovo vajahedu, upućuje na strašne stvari, je tako? ثم لم يرتابوا ذاتي من السمنة وجاهدوا بأموالهم وفسهم إبوريس سوني ميتم يجوتم في سبيل الله إن الله مبود أولئك هم الصادقون تو سوني كويسو إسكرن تو سوني كويسو إسكرن إتو كوشينا إسكرن وسهي حديث دب هريرة رضي الله عنه تيرك الرسول صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقي الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da sam ja njegov poslanik. Neće sresti Allaha ni jedan rob sa njima. Sa, sa čim? Sa ove dvije riječi, je tako? Sa ova dva šehadeta. Je tako? Neće sresti, a da ne sumnja u njih. Znači da ih izgovori, da je ubijeđen u njih, sa jekinom, a da nimalo ne sumnja u njih, a da ga Allah spano tela ne uvede u džennet. Šta znači da je od šartova jekin i negacija jekin nasuprot bilo kakvoj sumnje, negacija bilo kakve sumnje. U drugom rivajetu kaže la yaqillaha bihima 'abdun ghayra shakin fihima fe juhđebu anil dženne. Neće sresti sa njima, sa ova dva šehadeta, nijedan rob Allaha subhanahu wa ta'ala, a da ne, su, ne sumnjajući u njih, znači ova dva šehadeta, ne sumnjajući u njih, pa da bude zaklonjen ili zastrt od, od dženneta. Znači, neće biti zastrt, nego će biti otkriven, bit će otvoren put do, do dženneta. U drugom hadisu od Ebu Horeira isto tako koji ovdje autor spominje da je duži hadis u kojem kaže man laqita min wara'i hadha al-ha'id yashhadu la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbahu fabashshirhu bil jannah. Fa pa ovdje šart mustayqinan biha qalb. Ne koga god sretneš iz ovog zida da svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha ubijeđen svojim srcem u to obraduj ga džennetom. Obraduj ga džennetom. Pa je ovaj jekin ovdje šta? Šart. Šart izgovaranja i svjedočenja. La ilaha illallah. Čvrsto ubiđenje. Imam Kurtovi, rahmetullahi alaih, govori u e, komentaru muslimovog sahiha, poglavlje gdje kaže naslov poglavlja nije dovoljno puko izgovaranje šehadeta, nego je potrebno i obavezno srčano ubjeđenje. <clears throat> Potpuno ubjeđenje. Pa ovaj naslov sam poseb na što upućuje? Na što upućuje da je nije dovoljno puko izgovaranje, nego mora biti sa čvrstim ubjeđenjem i jakinom. Sa čvrstim ubjeđenjem i jakinom suprotno mišljenju murđije koji kažu šta i to onih ekstremnih murđija koji kažu da je dovoljno samo puko izgovaranje šehadeta da je dovoljno za ima svakako zato se i zbog toga je došlo do toga da su učenjaci izdefinisali ove šartove šartove šehadeta kad bilo tako da je dovoljno puko izgovaranje šehadeta, šta bi to značilo? Da nema nikakve razlike između vjernika i i i i munafik da nema nikakve razlike između vjernika i munafika jer vjernici kažu a i munafici kažu je tako la ilaha illallah a i munafici kažu la ilaha illallah a kafir ne kažu la ilaha illallah tako osim neki koji to kažu, pa poslije toga to urade nešto što je suprotno njihovom svjedočenju. Šehade, pa ponovo izađe izvjet. O tako. Ali to je značilo šta da s početka nisu bili na jekin. Pa je i to od osobina nifaka, odnosno munafika. Tako, zašto je munafik, zašto je dobio ime i po čemu dobio ime? Od nefaka je li tako? Tunel. <laughs> Je tako? Tunel. Pa, o, onaj, kako se zove, jazovac ima rupu, skriva se u tunela i obavezno pravi drugi izlaz, je li tako? Pa ga potiraš s jedne strane, na drugu stranu izađe. Pa monafik isto tako. Zaro ne uđe u vjeru, ali na drugu stranu na drugu stranu izađe. Molim Allah, spano, sajla nas od toga sačuva. Nas od toga sačuva. Dobro, treći uslov šehadeta, ispravnosti šehadeta. Inker. Kabul. Kabul je Šta to znači? Prihvatanje. Prihvatanje. Da prihvati sve ono što šehadet podrazumijeva. Svojim srcem, svojim jezikom. Allah subhanahu wa ta'ala da mnogo mjesta u Kur'anu spominje da je uslov znači bio uvijek da se šehadet e, da odnosno uz šehadet ide prihva, prihvatanje onoga što taj šehadet podrazumio. I šta je Allah subhanahu wa uradio sa onima koji su odbili jel tako ono što taj šehadet podrazumijeva wa kedalike ma arsalna min qablike fi qarijeti min nebirin illa qala mutakfuha inna wajedna abana ala ummetin wa inna ala atarihi muqtadun tako mi nismo poslali prije tebe ni jednog vjerovjesnika u bilo kakvo selo, jel tako, naselje, a da ne kažu oni koji su bili e, raskošnici u njemu, mi smo našli e, naše pretke na jednoj vjeri i mi se povodimo za njima, jel tako? mi se povodimo za njima. Kala, evo, lau džetukum bi ehdam ima vođetum alihi abaekum, zar i onda kad sam došao sa onim što je bolje, je tako, i što je bolja uputa, ispravniji put od onoga na čemu ste zatekli svoje očeve, halu inna bima ursiltum bihi kafiru. Onda bi oni odgovorili, mi u ono sa čim ste vi došli ne vjerujemo. Mi u ono sa čim ste vi došli ne vjerujemo. Fente kamna minhum, tamdor kefe kane aqibetul mukedibin, pa smo im se osvetili, znači došla je Allah s.a. kazna, i pogledaj kako su prošli oni koji su negirali, odbijali. Je tako? Pa je ovdje šta šart šehadeta? Kabul, prihvatanje, suprotno odbijanje, suprotno redu odbacivanje. I tako se može shvatiti ono što smo prošli put čitali od Sufjan ibn Ujajne, rahmetullahi ali, gdje kaže ko ostavi nešto od ovoga, u stvari ko odbije nešto od ovoga, je tako? Ko odbije nešto od ovoga što smo spomenuli, šta je on uh, objašnjavao? Objašnjavao da je prvo bio objavljen šehadet, je tako? Pa posle toga namaz, pa propis, je tako? Pa svaki put kaže, prihvatili su to, pa kad je Allah s.a. vidio iskrenost njihovu, onda im je propisao namaz. Pa kaže, tako mi Allah, da nisu prihvatili ovaj namaz, ne bi im ništa prijedobno svjedočenje i potvrđivanje koristili. Tako. Isto tako kad je došla hijđra, da, si, da je nisu prihvatili, da nije bilo Kabula, jel tako? Da je bio red, šta ne bi im ništa koristio prije toga namazi i šehadet i tako dalje do kraja do kraja uh, predaje od od njega koji su prošli put pročitali. Zatim kaže uzvišeni ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين zatim mi spašavamo vjerovjesnike kad dođe Allah subhanahu wa ta'ala kazna je tako u prethodnom ajetu šta Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava oni koji nema i tog kabula, prihvatanja šehadeta i onoga što šehadet podrazumijeva. Koji nema i tog kabula, šta? Fentaqam naminu. Mi smo ih, mi smo im se osvijetili, odnosno kaznili, je tako? A ovdje, oni koji su prihvatili, summenu neđi rusulena, zatim spasimo naše vjerovjesnike, voladina amanu, i oni koji povjeruju, ovdje koji prihvate, je tako? Jer taj kabul je, šart da bi šehadet bio ispravo, odnosno da Allah subhanahu wa ta'ala ne spusti svoj kaznu na dunjalku za prijašnje ummete, a za nas šta kao kaznu na dunjalku kazna i i na ahiretu. Kedelike haqqan alejna nunđil mu'minin. Tako je pravo nam, na nas, odnosno šta je pravo na nas, naša oba obaveza da spasimo vjernike innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Oni su u suri eh, Safat, jel tako? Oni su kad bi im se rekli la, la ilaha illa Allah oholili se. Odvijali to, jastakbirun. Znači, odvijali to, oholili se. Vajakuluna a inna letariku alihatina li sha'irim međnun. I govorili, zar ćemo ostaviti svoja božanstva radi ludog pjesnika šta je ovo? Odbijanje. Rad nema prihvatanja onoga što je šehadet, što sa sobom šehadet nosi od značenja i šta on sa sobom nosi i podrazumijeva. Podrazumijeva šta? Ostavljanje širka i ibadet samo Allahu subhanahu wa ta'ala kako? Onako kako je to objavljeno preko poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kako je on objasnio. Četvrti uslov šehadeta je pokoravanje onome na što upućuje šehadet. Od, što je suprotno ostavljanju onoga na što upućuje taj šehadet. Tako. Kaže uzvišeni vo anibu ila rabbikum vo aslimu leh. Allahu se pokajte njemu se preda, predaj. Ovaj te slim, to je od šartova šehadeta i odatle je ime Moslim, je tako? Pa jedan brat koji malo pozna arapski jezik razmišlja o tim riječima pa kaže ovi koji tvrde da je onaj čovjek koji nema dijela da je musliman samo zbog šehadeta sam razmišlja tako pa jednom prilikom smo nešto pričali pa on to ispričao. Kaže kad pogledaš e, arapske riječi, jel tako? Sefer, putovanje. Musafir, onaj koji pu, putuje. Jel tako? Ovo se u arapskom, arapskom jeziku zove Islom Taj, jel tako? <laughs> pa je gledao druge riječi, jel tako? Pa njihova značenja. I uvijek značenje ovo, Musafir, jel tako? označavalo izvršioca, izvršioca radnje, je tako? Pa i ovo, je tako, Islam muslim treba da bude u stvari neko ko izvršava neku radnju samo po sebi, po imenu. Pa je znači od šartova i nqijad, odnosno istislam, potpuna prednost, predanost Allahu subhanahu وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه lillahi wa huwa muhsin ko je bolje vjerio od onoga ko se preda Allahu subhanahu wa ta'ala a on je a on je dobročinitelj Zatim kaže uzvišeni, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ Ko, pred, ko se preda Allahu subhanahu wa ta'ala, a dobročinitelj je kad istem se al urvati u osfar, uhvatio se za najčvršće uže. Predanost, ova predanost, onome na što kući taj šehadet, je od šartova šehadet. Da se čovjek preda, da nema poslije toga od otpora, je tako? Da nema otpora. Svata, to je taj istislam koji je suština jed, suština e, šehadeta, odnosno suština zbog čega se od čovjeka traži prihvatanje tog šehadeta. Jer nisu čak ni oni koji su bile na zabludi tražili od ljudi nešto formalno tek tako, nego su tražili od ljudi šta da budu predani i lojalni onome čemu su ih pozivali. Tako. Dobro. I ovdje svakako ovo, šta znači ovo? Uglati se za najčvršće uže, šta je ovdje bila orovat ili gospa? Šehadet la ilaha illallah. Pa nema, nije se uvatio za šehadet la ilaha illallah, šta dok se ne preda Allahu subhanahu wa ta'ala, dok se ne preda Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno dok ne prestane kod njega bilo kakav otpor, otpor odvijanja. U hadithu kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Ne vjeruje alaihi wa sallam, la ne bude hatta ikune hawahu onome što sam došao." Ima govor oko vjerodostojnosti ovog hadisa, međutim, spominje se i ono na što označenje upućuje svakako je istina. Neće od, niko od vas vjerovati, je tako, e, dok njegove strasti ne budu slijedile ono sa čim sam došao. Dok njegove strasti ne budu slijedile ono sa čim sam došao došao. Šta to znači? Dok se potpuno ne bude inkijat, taj pokornost, potpuna predanost onome na što upućuje šehadet. I šta šehadet podrazum, podrazumije. I šta šehadet podrazumije. I to je ta potpuna pokornost. Šta? Ta potpuna pokornost i potpuno povođenje za onim na što upućuje šehadet I vrhunac toga je da čak i strasti, jel tako, budu i slijede ono sa čim je došla objava. Da budu i strasti ukroćene i upokorene onome sa čim je došla, sa čim je došla objava. I to je ta potpuna pokornost, između ostalog, koja se spomeni i u tehakomu, jel tako, da nije dovoljno kao što nije dovoljno samo puko izgovoriti šehadet, nego se mora čovjek pokoriti onome na što taj šehadet u upući. Isto tako kod samog tehakuma, ovo je općenito, šehadet to je islamu. Ali evo ovo i, i posebno, u tehakum, nije dovoljno da čovjek samo puko i formalno prihvati sud. Je li tako? Sve dok, šta? Ne bude zadovoljan sa presudom i ne ostane nimalo u njegovim prsima nezadovoljstva. Ne nastavno toga i dok se potpuno ne, proda, ne preda kao što stoji u suri Nisa, Fela Rabbike, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما tako mi tvoga gospodara neće vjerovati dok ne budu tebe uzimali za sudiju u svojim sporanjima, je tako? A zatim ne nađu ni malo u, u sebi, je tako, u svom nefsu, u sebi, nimalo te gobe zbog onoga što se presudio, vaju selim u te snima i dok se potpuno ne prevede. To je čak to vaše hadet. Rekli su malo prije, kažem, isto su tako traži i ovi drugi taguti koji traže pokornost njima, oni isto to traže. Isto to traže i zahtjevaju šta potpuno pokornost. Iako oni sami nisu potpuno pokorni onome na čemu se, tako. Ali traže od ljudi to. I ove retorike retorika koriste oni koji pozivaju ljude u to. Al tako? Tako ovi u svojim tekstovima kažu šta? <clears throat> Objašnjavaju čemu treba da bude odan evropski musliman. A, treba da bude odan principima demokratije. To je šta ovo odan je terminologija, evo je od, vojuselnim u teslima, znači potpuno predani principima demokracije. A u šta treba i da vjeruju? U evropski u sistem. ustav. Kojeg još nema, je li tako? Onak što postoji, mora se u njeg vjerovati. Šta misliš, šta bude postoji? Kako će onda? Je tako? Allah. Oni I onda neko kaže ovdje neka zabona, radi se o nekoj zaboni. Kako? Pogledaj ovu terminologiju. Pogledaj. Mora vjerovat, vjerovat. Vjerovat. To je nešto nema, nije usko povezano sa vjerom. Mora biti predan. Vajuseli mu testima, ono što Allah stvarno tada od tebe traži prema njegovom zakonu, prema poslaniku sallahu alaihi sallam i njegovoj presudi, oni šta? Kažu da to treba da za nešto drugo bude. Da za nešto drugo bude. Kaže Ibn Ketir, rahmatullah, ja ne, u, teks, u tefsiru ovog ajeta, Allah subhanahu wa ta'ala se kune sobom. svojim svetim nefsom da niko neće vjerovati dok ne bude Rasula sallallahu alaihi ve sellem uzimao za sudiju u svim sporovima dakle u svim e, sporovima pa ono što presudi Resul sallallahu alaihi sallam to je istina kojoj se mora pokoriti i ne samo znači formalno vanjst, vanštinom nego i iznutra srcem se mora pokoriti i srcem sa tom presudom mora biti zadovoljan zato kaže Eh, Allah subhanahu wa ta'ala thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Azati mu odnosno u sebi ne ni malo harajan, neugodnosti, nelagodnosti zbog presude, je tako? I dok se potpuno ne predaju. E, to jest, kad, kad tebe uzmu za sudio, za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pokoriti se u svojoj unutrašnjosti, u svojim srcima ti se pokore, i ne osjete nimalo nelagodnosti od onoga što se presudio i potpuno ti se pokore i vanjštini i unutrašnjosti, onda, znači, i potpuno ti se predaju, znači, i vanjštinom i unutrašnjosti bez ikakve opiranja i bez ikakve, znači, bez ikakvog opiranja, bez ikakvog, uh, znači, uh, rasprave, bez ikakve uh, pokušaja da odbaci tvoju presudu, onaj onda su se potpuno pokorili znači nije potpuno pokorno samo vanštinom da se prihvati presuda I onda završava ovaj tefsir ovog ajeta ovim hadithom koji smo malo prije spomenuli وَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِي لَا يُمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبِعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ Tako mi onoga čuje ruci moja duša neće vjerovati niko od vas dok ne bude njegova strast slijedila ono sa čim sam došao. E to je to ovo i te slima i da ne osjetite ni malo prsima nelagodi. Znači nema nelagode nego su zadovoljni sa presudom zato što je to isti istina. Poslanička presuda je uvijek istina. To je taj šart in qiyad. Tako to izgleda. To je taj šart in qiyad. Potpuna predanost i potpuna potpuna predanost i pokornost onome E, što šehade tu se podrazumio je našto u kući. Peti šar, sirk. Šta znači ovdje sirk? Iskrenost. Kako je ovo iskrenost? Suprotna laž. Suprotna? Laž. Iskreno znači da ne laže. Dobro, kako to može neko da, da slaže u šehadu? da se ono što govori suprotno na onome što A, znači nije ovo što je rekao samo po sebi laž. Ne može biti. Ono što on kaže je istina. Kogod kaže la ilaha illallah, rekao je istinu. Pa zašto onda spominjemo ovdje uslov da, da bude iskren u tome što govori suprotno laži. Za može neko slagat kad kaže la ilaha illallah? Može, mora srcem to i... A, to je drugo. Znači, ne misli se da, da kad kaže da ilaha illa Allah da je rekao laž. Nije on rekao laž, on je rekao istinu, ali on laže da tako misli. Vjeruje i da tako misli. Jeste me razumeli? Znači isto kao prvi ajet sure Munafikun. I da je kel Munafikun falu nešhedu inneke la Rasulullah. I kad, su došli, I kad ti dođu munafici i kažu mi svjedočimo da si ti zaista Allahov poslanik. Pa to koriste ono da si ti zaista stvarno Allahov poslanik. Tako svjedoči. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Wallahu ja'lamu in, uh, innaka la Allah zna da ti njegov poslanik, da ti zaista njegov poslanik. Allah zna Wallahu yashhadu innahu lakadibun. A Allah svjedoči da oni lažu. Šta lažu da ti poslanik? Nije. To su istinu rekli. Lažu da oni misle i vjeruju i da su ubijeđeni i da potvrđuju i da će se pokoriti u smislu da si Allah poslanik. Sada, znači na to se misli. Ovdje sidk da je iskreno onome što, što kaže, da zaista tako vjeruje. Jer on kad kogod kaže la ilaha illallah istinu je rekao. Ali onaj ko ne misli tako, on je on je slagao. Tako? On je, on je slagao. To misli se u stvari ovdje šta hoće da se kaže da kad kaže la ilaha illallah jezikom da tako isto osjeća sr, srcem. Da tako isto osjeća srcem. Zašto ovdje bitno onaj spomenuti šta je suprotno onome kad se kaže iskrenost? Zato što i sljedeći šart opet mi ćemo prevesti sa iskrenost, ali odnosite se na nešto drugog za Allahov pomoć. sumnja ispravaju, ali Isto kad kažu la ilaha ila Allah, a sumnjaju, znači isto nisu potpunili šart. Jel tako, nemaju jehina, jel tako, nemaju jehina, ali su malo drugačiji od ovih koji la koji lažu. Oni, kod njih to ima malo sumnje. Znači, kod njih je to prevladavajuće mišljenje, jel tako? Dok ovi ne vjeruju nikako u to, ali kažu, slažu skroz. Znači, daleko su gori od njih. A u stvari, u, u šartovima, u nedostatku i neispunjavanju šartova su is, isti, ni jednom, ni drugom ne vrijedi taj šehad. Jeste razumeli? Zato što u vjeri nema, nema mjeste Ne, mora biti na jakinu. Na jakinu suprotno, rekli smo šarijetskim propisima koji mogu biti zasnovani na pravodavajućem mišljenju. Pa kaže uzvišenje, hasibe nasva in jutra kon je kula amen na vahum la juhtenun, vola kad fatenne ladine min qabrim, fara ja'lamen Allahu ladine sadaku, vola ja'lamen nal kadini. Misle li ljudi da će biti ostavljeni kad kažemo i vjerujemo, a da ne budu iskušani, mi smo iskušali i one prije njih, da bi Allah znao, sigurno sazna one koji su iskreni i one koji lažu. Iskreni, kad kažu da ilaha illallah, zaista tako vjeruju i tako misle, tako su ubijeđeni, jel tako? to oni koji kažu da ilaha illallah, Allah lažu da tako je vjeruju. Ne lažu kad kažu da ilaha illallah, to je istina, ali oni lažu da tako vjeruju i da to je da su oni tog ubjeđenja. Dobro. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إما ودود أني كي كاجوا ميرين والله يسودني لا آه؟ نيس مؤمن كاكو بيرين والله يسودني لا آه؟ نيس مؤمن يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون Želi da prevali Allaha subhanahu wa ta'ala i one koji vjeruju, a neće prevaliti nikoga osim sebe, a da to ne osjeti. Da to ne osjeti. Fi kulubihim maradu, Allahum maradu. u njihovim srcima je bolest, da tako nifak, u njihovim srcima je bolest, nifak, ovdje se govori o licemjerima, je li tako? U stvari, oni ne vjeruju tako kako, kako govori da vjeruju Allaha i sudnji dan, pa mi Allah subhanahu tela ta'ala povećava tu bolest i njih čeka bolna patnja, zašto? Zato što je kvibu. Pa smo rekli šta? Da je ovdje sipk iskrenost nasuprot laži. Oni lažu kad kažu da vjeruju Allaha i sudnji dan, govore to samo da bi zavarali vije Allaha i vije i vjernike. U dva sahiha je hadith od Mu'ad ibn Jabra radijallahu an da je Rasul sallallahu alaihi sallam rekao ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار nema nikoga ko posvjedoči, jel tako, odnosno niko neće posvjedočiti da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i poslanik iskreno iz svoga srca. Pa ovdje šta spominje šart iskre? Iskreno. Iskreno iz svoga srca, a da ga Allah neće zabraniti džahennemskoj vatri. Illa harramahu Allahu ala na. A da ga Allah neće zabraniti džahennemskoj vatri. Da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće zabraniti džahennemskoj vatri. Kaže Ibn Qajim, rahmetullahi alaih, iskrenost u la ilaha illa illallah podrazumijeva potpunu pokornost, jel tako, onome što to la ilaha illa illallah podrazumijeva, odnosno pravima, obavezama koji proizilaze iz la ilaha illa Allah. Šta proizilazi iz la ilaha illa Allah? Čitav šerijat, šerijat, čitav šerijat, sve šerijatske obaveze proizilaze iz la ilaha illa Allah. Svi detalje šerijata proizilaze iz la ilaha illa Allah. Znači, dok ne bude se pokorio svim detaljima šerijata i dok ne bude vjerovao sve ono sa čim je došao Resul sallallahu alaihi ve sellem i dok se u svemu ne bude pokorio Resulu sallallahu alaihi ve sellem i klonuo se njegovih zavrana. Onaj ko istinski svjedoči da ilaha illallah, šta on će izvršiti sve ono što mu je naređeno i kloniti se sve onoga što mu je zabranjeno. I ovdje dalje e, govori Ibn Muhajim o tome da je poznato da šehadet neće, znači neće nosilac šehadeta biti zaštićen njegove svjetinje, znači neće biti zaštićen u smislu života i metka, čast i tako, sve dok ne bude e, izvršava ono što proizilazi iz tog šehadeta, tako, dok se ne bude sasvim pokorio tom šehadetu, odnosno dok ne bude radi ono što od njega zahtjeva taj šehadet, a što će upućivati na njegovu iskre, iskrenost u samo izgovaranju šehadeta. Prema tome neće biti zaštićen, niti će se sačuvati kazne Allahove subhanahu wa ta'ala kazne osim sa pravom tog šehadeta. A pravo tog šehadeta je da bude iskren u tome što što govori. U hadithu gdje kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam govori o šefaatu, šefaati li men šehidan la ilaha illallah, muhlisan, jastuku kalbuhu, kalbehu, lisa, kalbuhu lisanahu, wa lisanuhu kalbehu. Neće, znači, moj šefaat je onome, jer ja ću se zauzimati za onoga koji svedoči la ilaha illallah, iskreno da znači potvrđuje da potvrđuje njegovo srce, njegov jezik, a njegov jezik da potvrđuje njegovo srce. Znači da bude isto ono što je na jeziku i u njegovom srcu. To je od šartova od šartova šehadeta. Kaže Ibn Rajab, rahmatullahi alaih, ko kaže la ilaha illallah svojim jezikom, zatim bude pokoran šeitanu i svojim strastima u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, slagao je svojim dijelima svoje riječi, odnosno porekao je svojim dijelima svoju riječ. Ko kaže la ilaha illallah, a zatim se pokori šeitanu i svojim strastima, svojim dijelima je utjerao ulaž ono što je rekao, odnosno porekao je svojim dijelima ono što je rekao, što je izgovorio i to je jasno. I kaže još i umanjuje se od potpunosti njegovog tevhida srazmjerno nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i njegove pokornosti šej, šeitan. Znači, srazmjerno, odnosno, koliko je nepokoran Allah subhanahu wa ta'ala, toliko narušava svoj svoj tevhid. Svoj tevhid. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًا مِنَ اللَّهِ A ko je u većoj zabludi od onoga ko slijedi svoju strast bez upute od Allaha? Slijedi svoju strast bez upute od Allaha. Vora te tebi'il heva fe yudilleke an sebilil. Kad Allah ta'ala kaže Davuda a.s. nemoj slijediti strasti pa da te odvede sa pravog, sa Allahovog puta, sa Allahovog puta. To je šart koji sidk. Suprotno čemu? Laž. Kako je laž? Laž je da vjeruje u ono što, što govori. Da ta, zaista tako osjeća i mi i misli. Da mu u srcu tako kao na jeziku. Dobro, sljedeći šart. Ihlas. Ihlas je isto iskre iskreno. Šta je suprotno ihlasu? širk. Ono A onome je suprotno la, laž. A ovome širk. Širk. Ovde iskrenost i hlas, ne misli se iskrenost u smislu da je tačno ono što govori, nego da svoja dijela, odnosno svoje riječi i svoje svjedočenje to čini samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako? i da ibadet čini samo Allah subhanahu wa ta'ala iskren iskren prema Allah prema Allahu u smislu da nije ni prema kome takav ka, kakav je prema Allahu odnosno da nikome drugom ibadet ne čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala pa ako još nekome učini ibadet onda nije iskren prema Allahu i nije iskren u šta je nije muhlis kad je rekao la ilaha illa Allah svatate zanegirao je bilo koje božanstvo ima Allah subhanahu ta'ala, a zatim opet i badet učinio nekome drugom, onda je moš, rik. i nije mohles, je tako? I ovaj ihlas i ova iskrenost je suprotna šir, širk. Ovo iskrenost, iskrenost prema Allahu u smislu da ibadet čini samo Allaha radi i samo Allahu, da nema u tom ibadetu nikakvi više primjesa, da nema tu nič, ničega u tom ibadetu za njegov nefs. Jel tako? Da nema u tom ibadetu ništa za njegov dunjalog. Da nema u tom ibadetu ništa za neko drugo božanstvo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Svata. I to je nešto što je jedan od šartova za ispravnost bilo kojeg dijela. Jel tako? Bilo kojeg dijela. Ihlas. Ihlas nije teško postići da djelo bude ispra, ispravno. Da sjedeš i u šerijatu naučiš kako se ispravno klanja. Kako se ispravno uzima abdest. Je tako? To nije teško. Ali je teško ukrotiti se i da ti ibadeti ti koji je ispravno obavljaš budu iskreno samo Allaha radi. Zašto? Zato što napadate tvoj nefs, tvoj ego, je tako? Nefs se buni protiv toga da ibadet bude samo Allaha radi. Nefs hoće svoj udio u tome. Da tako? A ti neć biti iskren dok u tome ne bude ništa za tvoj nefs. Nego bude sve za Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato učenjaci kažu da se ni sa čim nisu toliko borili i ništa im teže nije bilo od iskrenosti, od ihlasa, postizanja ovog šarta u njihovim dijelima, odnosno kad je njima bilo teško i generacijama prije nas, onda je, onda je to isto najteža stvar i za nas, a tako da čovjek bude muhlis iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala u svojim dijelima. Ovo što je teško ne znači da je Jel tako? Nego svako za sebe mora da sebi postavi zadatak da to postigne. Tako. I prije svakog dijela, i u toku svakog dijela, i nakon, kad završi dijelo, opet mora da ostane iskren u tome. Tako. Jer može da pokvari to i poslije čak i za, nakon završetka dijela. tako? Pa je bio iskren dok je to učinio i uradio, ali poslije nestane te iskrenosti pa počne to spominjati, pa nabijati na nos, pa falit se sa tim, tražiti sa tim sad činove, ordenje, ali tako, neće više da bude major, hoće sad da bude pukovnik, general, hoće sad da jednom da postane. Svatak, znači, to je borba, borba, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su iskreni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu i Resul sallallahu alaihi sallam hadithima spominju ovaj šart na mnogo mjesta. Ala lillahi dinu l'halis zaista Allah subhanahu wa ta'ala pripada šta dinu l'halis čista, iskrena vjera. Vama umiru illa li ja'budu illa li ja'budu Allaha muhlisine lahu din. Nije ništa naređeno, ništa nam nije naređeno. Osim da samo Allaha iskreno obožavaju, da mu iskreno vjeru ispovijete. Ništa drugo, samo to. Mohle sine, lahodin. Samo da budu iskreni. No tako. sine, lahodin. Da bu Hureyre u sahih hadijetu da je Rasul sallallahu alaihi sallam rekao Es'adu nasi bi šefaati min qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. najsretniji čovjek mojim šefaatom na sudnjem danu bit će onaj koji iskreno kaže la ilaha illallah. La ilaha illallah. Samo Allaha radi kaže la ilaha illallah. Uh, od Utman ibn Malika radijallahu anhu isto tako da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem rekao inna Allaha harrama ala nari nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bi zalika wajha Allahi azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio vatri onome ko kaže la ilaha illallah želeći time lice Allaha uzvišen. Želeći time lice Allaha uzvišen. Da se ovaj šehadat izgovara samo i radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Allaha subhanahu wa ta'ala. To je od šartova. Ne samo šehadata, nego od šartova svih, svih dijela. kod imama Nesaja, rahmetullahi alaihi, e, prenosi da je hadith od poslanika sallallahu alaihi sallam gdje kaže men kale la ilaha illa Allah vahdu la šarika lah lahul mulku valhu alhamdu vahu ala kulli šin kadir muhlisan biha qalbahu يسبق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من من أهل الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله كاجي كو كاجي لا إله إلا الله أحد ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء كدير إسكرنو إسوك سرطة إسكرنو سوك سرطة دا potvrdi znači tu iskrenost potvrđujući tu iskrenost svojim jezikom a da mu Allah stanova ta'ala ne otvori nebesa i da pogleda u njega od stanovnika zemlje. Da tako. Da mu Allah ne otvori nebesa i da ne pogleda u njega među stanovnicima zemlji. A kaže, a ima pravo onaj koga Allah pogleda da mu da ono što od njega zatra, zatraži. Da mu da ono što od njega zatraži. A pravo onoga u kog Allah pogleda je da mu da ono što od njega zatraži. Zato u hadithu stoji da je najbolja, najbolje što, se, što će reći robna toga dana. Kojeg dana? Dana, najboljeg dana Arafata, tako? Šta La ilaha illa Allahu vahdahu, la šerife la, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa hu ala kulišin kadih. Nema drugog Boga osim Allaha, jedinog nema, on nikakvog sudruga, njemu pripada sva vlast, njemu je zahvala i on je svemoćan. I on je svemoćan. Kaže Fudail ibn Iyad, rahmatullahi alaih, dijelo, ako bude iskren u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne bude ispravno, neće biti primljeno. Bude iskren, a nije ispravno. Neko može otići na kabur, jel tako? I biti iskren ali to mu je neispravno. Kaže, neće biti primljeno. A ako bude ispravno, a ne bude iskreno, isto tako neće biti primljeno. Isto tako neće biti primljeno sve dok ne bude i iskreno i ispravno. Zato neka vraća ovo ne osjećaj pa pita, hoće da postoji pitanje. I kaže, da nam ti reci, jel nam nala, namaz primljen, kanjali smo tako, tako i tako. Ola, ja ne znam jel vam primljen. Pa tako. Ja ne znam jel vam primljen. A ovo sad možemo raspredati samo je bilo ispravno ili nije. A tako. A hoće li biti primljen? Ne znamo. Niko ne zna od nas zašto. Zato što ovaj ihlas samo Allah stano tela zna stvar srce, pa srce. Pa neće biti primljen sve dok ne bude iskreno i ispravno iskreno je, hvales je da bude samo Allaha radi, a ispravno da bude prema sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Prema tome sva su dijela šta? Da budu samo Allaha radi i da bude po sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa će onda biti i iskreno i ispravno. I iskreno i ispravno. Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjer onoga koji je iskren u svom tevhidu i onoga koji je neiskren. Šta je on? Ko nije muhlis, šta je? Mošrik. Navodi primjer muhlisa i mošrika, je li tako? Pa kaže, darab Allah metelan, rađunan tihi šurakamu tešaki suna, wa rađunan salam ali rađun. Hel je stavijani metelan. Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjer čovjeka koji je, znači, E, kojeg posjede više ljudi, je tako? Koji je u vlasništu više ljudi, je tako? I čovjeka koji je predan samo jednom čovjeku, u vlasništu samo jednog čovjeka. Govori se o robu, je tako? Koji je rob i ima više suvlasnika u njemu. I drugi rob koji ima samo jednog vlasnika, je tako? Pa kaže Allah s.a. Hali jeste vijani metela. Jesu ovi, ova dva primjera ista, nisu svakako ista. Kaže, Sejid Kutub Rahmetullahi Alej u tefsiru ovog ajeta, Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjer roba muvahida i roba mušika. Je tako? Poredi to sa robom koji posjeduje mnogi ve, veći broj ljudi, znači ima više gospodara. I sad da ne čitam redom, da prepričam ukratko, rob koji ima više gospodara. Šta je sa njim? Stalo je, zbunjen, ne zna na čemu je, ne može udovoljiti svim tim vlasnicima. Zašto? Zato što svaki od njih ima različite za, zahtjeve i prohtjeve. I ako udovolji ovo, možda će biti krivo ono. Je li tako? I nikad ne zna na čemu je. A slomi I slomi se i satra se. I uvijek je u tegobi, tjeskobi, i nikad ne može da udovolji svojim vlasnicima, svojim gospodarima. Tako. Dok primjer onoga ako ima samo jednog gospodara, šta? Tačno zna šta on od njega traži. Tačno zna šta on od njega traži. I čime će ga udobrovoljiti i čime će, sa čim će ovaj biti sa njim zadovoljiti. I jesu ova dva primjera ista? Ne isto ni po čemu ista, to je primjer mušlika i muhlisa muvahidama muhlisa muvahida. Je tako? I zato Allah subhanahu wa navodi ovaj primjer zato što onaj koji je muhlis i muvahid, on ima jasan put. Tačno zna? Tačno zna, je tako? E, na sigurnom je putu, osjeća sigurnost, stabilnost, smirenost, je tako, nije uznemiren, dok ovaj koji nije na tako jasnom putu stalno osjeća pritisak i šta? Tegobu nikad nije siguran da tako jel udovoljio tim svim svojim gospodarima ko će se na njih naljutiti, šta će biti i tako dalje. I tako dalje. Hm? Svojim šejevima gore. Še, še, še, šejicima. Jo, da. Šejicima. Dobro. Šehovi, to su šehovi. Ha? Šehovi i šehovi. Dobro. Kaže šehi Al-Qasimi, rahmatullahi alih, znači da ovaj tevhid, odnosno iskrenost ovaj ihlas, je stvari da imaš za cilj samo jedno, jedno božanstvo, je li tako? i da samo jednog obožavaš i da se samo jednom okrećeš i da od, i to je odbijanje odbijanje uh, raštrkanosti i rasturenosti kao što govori Jusuf a.s. svojim e, pa, ko, mi ćemo reći kolegama, cimerima u, u tamnici, jel tako? Erbabu mutefarrikuna hajrun amillahu l-vahidu l-kaha. Zar su brojni raštrkani gospodari bolji od jednog Allaha uzvišeno onoga koji sve sebi podčinio. I to je suština Islama. U Islamu je znači potreban taj isti islam samo Allahu subhanahu wa ta'ala potpuna predunast samo Allah subhanahu wa ta'ala i ostavljanje predanosti bilo čemu mimo njega subhanahu wa ta'ala i to je suština šehadete la ilaha illa Allah. Pa onaj ko se preda Allah subhanahu wa ta'ala, a preda se još nečemu mimo Allah subhanahu wa ta'ala, on je mošrik. I Allah subhanahu wa ta'ala to neće oprostiti. Je tako? Neće mu to nikad oprostiti. Što je bio predan još nečemu mimo Allah subhanahu wa ta'ala. A onaj ko se ne preda Allah subhanahu wa ta'ala nikako, je tako? On je mu stekvir, tako? On se uzoholio nad tim da bude predan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Oni koji se uzoholi da budu meni u ibadetu, ući će u jahannam ponižen. Od čega su se uzoholili ovde? Ovaj ajet kako počinje? Ha? u zohoru bi su se od dove. Vakala rabu komu drouni, esteđi bleku. I kaže vaš gospodar, dovite mi, ja ću vam se odazvati. Pa oni koji se uzohole da mi u ibadetu budu, znači uzohole se da mi da me mo, da me mole. Da me mole. Pa Allah subhanahu wa ta'ala šta? Se srdi i priti džehendom onom, onome ko neće da ga moli. Je tako? A ljudi se ljute na onoga koji ih mo, moli. To je najviše smeta kad je od nje neko nešto traži. Allah subhanahu wa ta'ala se sredi kad se od njega ne traži. I Allah dove u kući oni koji u njega vjeruju. I zato Allah subhanahu wa ta'ala tu naređuje i traži od nas da Allah subhanahu wa ta'ala dove u kući od njega tražim. I da od njega tražim. Dobro. sedmi šart sedmi šart je šta to znači? Ljubav. Ljubav nasprot mržnje. Znači? Zašto autor u ovom dijelu El Vara El Vara spominje ove šartove? Suština je šta? Da se ukaže na suštinsko značenje la ilaha illallah, je tako? I da je od šartova samih šartova i uslova šahadete la ilaha illallah šta? Ljubav. Ljubav nasuprot mržnji. Je tako? Nasuprot mržnji. To je ljubav prema čemu? Prema šehadetu i rahevla. Ljubav prema onome što taj šehadet podrazumijeva. Je tako? Ljubav prema onima koji su nosici tog šehadeta. Ljubav prema onima koji ispunjavaju ono što taj šehadet je tako? Podrazumijeva ljubav prema onima koji ispunjavaju šartove šehadeta. Je tako? To je ta ljubav. Wa minan nasi man النَّاسِ min duni Allahi دُونِ اللَّهِ ka hubbi Allah wal ladina amanu ashaddu hubban lillah. A oni koji vjeruju još više Allaha vole od onih koji su uzeli sebi mimo Allaha neki endad ili tako druga božanstva. Zatim, ja ladina amanu man yartadda minkum adini fe seufe je'ti Allahu bi qaumin yuhibbunahum yuhibbuhum wa yuhibbunahum. O vjernici ko se od vas odvjere odmetne, pa Allah će vas zamijeniti ili njih će zamijeniti, jel tako, drugim ljudima koji će voliti i koji će njega voliti. Pa prvo spominje lju, ljubav. A ovaj ajet ko se od vas odvjere odmetne, došao je u kontekstu čega? Uzimanja židova i kršćana za prijatelje i pomaga, pomagače i zaštitnike. Pa nakon toga Allah Svana Tala kaže ko se odvjere od vas odmetne. Našto upućuje da oni koji su prije goje u ajetima spomenuti uzimaju njih za prijatelje, jel tako, da su od njih, da su se odvjere odmetni. Pa ko tako uradi, Allah će ih zamijeniti sa drugim, koji neće onda biti kao oni, koji će Allah voljeti i koji će Allaha, koji će Allaha voljeti. I šta su oni još ediletin ala mu'minin? Ponizni prema vjernicima. Što? Zato što ih voli. vole. Izzatin ala kafirin? Ponosti prema nevjernicima. Zašto? Zato što ih mrze i ne Mrze i nevoli. vole. Juđahiduna fi sebi lilla. Bore se na Allahom putu. Zašto? Zato što voli Allaha, a mrze kafir. Vidite, el vera el vera, kroz sve se proživa. Kroz sami šehadet i kroz čitav šarijet. Vela je hafuna laume telaim i ničijeg prijekora se ne boji. Nije i strah. Tako, ničijeg prijekora. Nije i strah. Tamo neki kako se zove oni? Neko robuđe. E, tamo oni neki savjeti za fetve ovde, onde, oni što kažu da islam vjera ljubav i suživota, tolerancije i tako. I što će oni reći ovo i tamo nisu ispravni. To razumijemo i tako da Ali kako ja kažem, ovaj, baš rodic, tako kako da kažem. Ti kažeš vjeruješ, pa što ne klanjaš, što ovo, što ono. Pa eto, ali te sad rekao, da se da ti popijem na nebo, jer hoćeš pa vjerovat da je spogan tako da bacim. Da se biti strah. Uf, kaže, to što. Razumijete šta da kaže. Znači, vjeruje da će se razbiti dole, ali ono, da namaza, znači, nema toliko ono... Nema straha da će biti razbijen znači, tamo kad bude, bude bačen u džahnem. Preto, džahnemske rupe su dublje nego kad bi se ne bude pa rabio. To kaže, znači, znači, vjeruješ da će se razbiti, ali vjeruješ da će ovo bol, da će peć džehennem. Dobro. Kaže u hadithu Rasul sallallahu alaihi sallam talatu men kunne fihi vođe da bihinne halavat al iman. Ko, u koga se nađe troje osjetit će slast imana. En je kun Allahu rasuluhu ahabba ilaihi mimma sivahuma. Da on bude Allah njegov poslanik draži od svega mimo toga. Va an yuhibbal ma'a la yuhibbuhu illa lillah. I da voli čovjeka ni zbog čeg osim radi Allaha. Sve se svodi našto na? na ljubav. Wa en yakraha. I da mrzi. Na što se još svodi? I na mržnju. I da mrzi da bude vraćen u kufr بعد أن قذه الله أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار da bude vraćen u kufr nakon što ga Allah iz njega izbavio kao što mrzi da bude vraćen u, va, u vatru. I ovo što ti navede pravo prije ovog haditha sasvim se poklapa, je tako? Kao što mrzi da bude vraćen u vatru. Kaže ši Hafiz al-Hakemi, rahmetullahi alaih, <clears throat> znak ljubavi roba prema njegovom gospodaru je da daje prednost onome što njegov gospodar voli nad onim što čemu naginju njegove strasti. I da mrzi ono što njegov gospodar mrzi, makar tome naginja njegove strasti. I da voli onoga ko voli Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da mrzi i da je neprijatelj onima koji su neprijatelji Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika, odnosno njegovih sljedbenika. I da se zadovoljava sa njegovom uputom da, i da je prihvata. Kaže Ibn Qajim u svojoj nuniji, je li tako? Nunija, zašto se zove nunije? Zato što svaki isti završava na nun, Jel tako? Kaže šartu mehabbetin tuafika men tuhibu ala e, mehabbetihi bila isjan. Uslov ljubavi je da se složiš sa onim koga voliš u onome što on voli bez nepokornosti, bez isjana, jel tako? Bez nepokornosti. Fa ida e, du'ite lehul mehabbetu i da'ajte, jel tako? Fa ida da'ajte lehul mehabbete ma' hilafi kema juhibbu fe ente zubuhtan. Pa ako tvrdiš da ga voliš, a suprotstavljaš mu se u onome što on voli, pa ti si lažo, tako ti izmišljaš i potvaraš. E hibbu a'da al habibi wa wa e, tad'i huben lehu ma dake fi imkanin. Zar voliš neprijatelja svog voljenog? a tvrdiš da ga voliš, to nije moguće. To nije moguće. Kako će voljeti Allaha onaj ko voli Allahove neprijatelje? Je tako? Zar voliš neprijatelja onoga koga voliš, a tvrdiš da ga voliš? To nije to nije moguće. وَكَدَا تُعَادِ جَاهِدًا أَحْبَابَهُ أَيْنَ الْمَحَبَّةُ يَا أَخَ الشَّيْطَانِ I isto tako neprijateljski se odnosiš prema njegovim voljenim, prema onima koji on voli, pa gdje je ta tvoja ljubav, brate šeitanom? Kakva je to tvoja ljubav, šeitanski brate? ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان nije ibadat ništa drugo osim sjedinjenje ljubavi prema uz pokornost srca i udova. Uz pokornost srca i udova. ولقد رأينا من, من فريق يدعي الإسلام شركا ظاهر التبيان i vidjeli smo skupine koje nazivaju islamom širk, otvoreni jasni širk. Dja'alu lehu šuraka'a wa lauhum, wa savuhum bihi fil hubbi le sultani. Učinili su njemu šuraka, njim va lauhum. Vole ih, odnosno uzeli su i za za evlija, valauhum. Uzeli su ih za eulija. Ovo namjerno čitam zato što stive tamo nisu prevedeni kako treba. Znači, uzeli su i za onaj, uh, za svoje eulija. Ovo nisu znam da pročitaju, valauhum. Vaseuhum. I poistovjetili su ih sa sa njim fil hubi, u čem? U ljubavi. U ljubavi, ne sultani, ne u vlasti. Sve tako. Znači, poistovićivanje bilo u ljubavi. U ljubavi, a ne u, u vlasti. Dok kodo je danas jedno i drugo. Sve su sastavili. E to je, znači, to je bilo vezano za šartove šehade. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će ispuniti ove šartove i koji su ispunuli ove šartove i da nas sačuva od toga da bude od onih koji će narušiti nešto od ovih od ovih šartov. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na uputi i podari nam basirat. Nakon toga molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za strpljenje i sabu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas ujedini na istini. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učinu tvrde spasi od džehennem. Jel vrijeme jaci vas? Jeste, jeste učili je za...